gusto ko pang makasama ang pamilya ko at ang pamangking ko. Uncle? Oh, Uncle Sunny, Kim, Ay. why are you here? nalaman kasi ni ate sa katulong niyo na nandito kayo sa ospital. Oh. Kaya pinapunta ako ni <laughs> ate dito. Alamin ko raw kung kumusta yung kalagayan niyo at kung na paano kayo. Wala namang nangyari sa aking hindi maganda. Kinuha ko lang ang result ng executive check-up ko. Oh my. Kala ko kung na paano na kayo. Oh, by the way, Iha, hmm. ang doktor ko nga pala si Dr. Gabi. Oh. Dok, pamangking ko, si Kim. Uh, nice meeting you, Kim. Same here, Doctor. Sabihin mo sa ate mo na wala kayong dapat na alalahanin kay Sir Sunny. Okay. He's healthy. Kaya, binigay ko na. Hmm. Seems like he's interested with you. Ano ba itsura niya? Uy, gwapo. Oh, talaga? Macho. Matangos ang ilong, tsaka ang ganda ng mata. Mas gwapo ba dun sa dalawang ex mo? Ano ka ba? Bakit mo naman siya kinumpara sa mga yun? Wala. I just want to know lang. Mm-hmm. Wala namang masama dun, di ba? Okay, sige. Actually, mas gwapo nga si Doc Gabby huh? kesa sa kanila. Lagi ko pa rin siyang naaalala. Ang pamangkin ni Sir Sunny, si Kim. Bumabalik sa isip ko ang maganda niyang mukha at ngiti. Mukhang attracted yata ako sa kanya. Ano kaya kung tawagin ko siya? Tama. Anyway, alam ko naman ang number niya. Tatawagan ko siya nang makilala ko siya ng gusto. Ano ang gagampanan ni Gabi sa buhay ni Nakim at Glenda? Glenda? Mga nagsiganap, Susan Robles, Lionel Benjamin, Jeneline de la Cruz, Phil Cruz, si Rosana Villegas sa papel na Kim. Dilapatan ng tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Sanog. Supervisyong teknikal Nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong ang sundan at pakinggan. Ito, isa kang huwad na kapatid. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Kauna-unahan sa Pilipinas. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Ngayong high-tech na, halos lahat ng bagay nasa social media. YouTube, TikTok, FB, Instagram at iba pa. Kaya naman, here's a new program wherein relate ang mga kabataan, sabay sa trend. And take note, this is new. Kwento and awit, bandido. Kwento and Dawit. Meron tayong kasabihan. Kung hindi uukol, hindi bubukol. Yun bang kahit anong pagsisikap ang gawin mo ay hindi ka magtatagumpay kaya mas makakabuting sumuko ka na lang. Ang importante ay sinubukan mo, lalo na sa love life. Kapag nabigo ka kay Mara, edi subukan mo si Clara. Very basic ang practical. Pero ganun nga ba yung kadali? Or will this make you a untrustworthy person dahil hindi pure ang intention mo sa isang tao? Naghahanap ka kagad ng spare tire. Tunghayan po natin ang isang halimbawa Astorya ni Xander. Kwento and awit ni Xander. Bakit ba pag ika'y nakikita puso basta sumusuko. Gagawin ko ang lahat ng paraan para makamtan ko ang aking hinahangad. Yun bang kahit ilang beses ako madapa, ay babangon pa rin ako at patuloy na lalaban. Kat- Tulad na lang ng panliligaw ko kay Paula, ilang beses na akong binasted pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Well, dalawang bagay lang ang tingin sa iyo ng ibang tao pag ganyan ka. Porsigido ka, tindi. <laughs> Masakit pero yan ang nakikita ng mga tao. Ikaw ang dahilan At di ako makatulog Sa kakaisip sa'yo Bakit ikaw sita Ikaw ang Paula, dumating na ang BTS. So? Yung paborito mong K-pop band. May hmm. concert sila sa Mall of Asia. Ah, talaga? O di sige, manood kang mag-isa ng concert nila. Ha? Huh? Di pa nga kita niyayaya, tinatanggihan mo na kaagad. Ang kulit mo kasi. Eh bakit ba ayaw mo akong tantanan? Eh, ano magagawa ko kung ikaw ang mahal ko? Kaso, ayoko nga sa'yo. Ha? Nagiging toxic ka na sa buhay ko. Kaya kung talagang mahal mo ako, Lubayan mo na ako. Nasusuffocate na ako sa'yo eh. Hindi na ako makahinga. Hindi kita pinipilit na mahalin mo ako. Pero sana naman, huwag mo akong pigilang mahalin ka. <laughs> Nag-aaksaya ka lang ng panahon. Dahil hmm? wala namang mababago kahit na anong gawin mo. Alam mo, oh. kahit kailan, hindi ko panginayangan ng panahon at effort na ginugugol ko sa'yo. Huwag mo na akong idamay. Dahil ayokong sayangin ko kaya Xander, please, get out of my life! Tigas ng ulo mo, Sander. Ayaw mong makinig sa akin. Masyadong mataas ang standard ni Paula. Hindi mo kayang abutin yun. Mapapagod ka lang. Tama ka, Odie. Pagod na talaga ako. Parang gusto ko nang sumuko. Eh. Siguro nga. It's about time to give up. Maawa ka sa sarili mo. May natitira pa akong konting lakas. Kaya isasagad ko na yon. Hmm? Parang boxing lang yan eh. Malay natin. Baka maging lucky punch ang aking huling suntok. <laughs> Ibang klase ka rin naman, ano? Ibang klase din naman ang fighting spirit mo. Pero kung ako sa'yo, Sander, ire irereserba ko na lang ang natitira kong lakas sa susunod na laban. Di ko maka- naman oh. Pagsabihan mo nga yung kaibigan mo. Nasasakal na ako sa kanya. Ay, naku. Kung alam mo lang, Paola, paulit-ulit ko na siyang dinidiscourage. Pero matigas ang ulo eh. Ayaw makinig sa akin. Ano ba ipinakain mo sa kanya? At nahumaling siya ng gusto sa'yo. Ewan ko. Ba't hindi siya tanungin mo? <laughs> Itinanong ko na rin yan sa kanya. Oo. Oh. Pero ang laging sagot, ikaw ang mahal niya. Period. <laughs> How about you? Ano ba sa palagay mo? Ano ba ang meron ako para mabaliw siya sa akin? Baka doktor ang tingin niya sa'yo. Huh? <laughs> Siguro, iniisip niyang ikaw ang makagagamot sa kanya. Ba't mo naman nasabi yun? Eh kasi nga, para siyang pasyenteng baliw. Kaya ikaw, psychiatrist, nagagamot sa kanya. Diego, napapagod na talugang sumusuko na ako. Kung nasasakalsakan si Paula, ay bibigyan ko siya ng espasyo para makahinga. Ikaw ang dahilan Aba! Himala! Dalawang linggo nang hindi nagagawi rito si Kuya Xander. Hindi ka na rin ba niya sinusundo sa opisina? Ay, hindi ko na siya nakikita. Kaya tahimik na yung mundo ko. Nasaan na ba siya? Hmm? May nangyari ba sa kanya? Ewan ko sa kanya. Baka patay na. Grabe ka naman, Ate Paula. Hindi naman yan magandang biro, ah. Uy, mukhang pinagtatanggol mo pa ang unggoy na yon. Eh kasi naman, hindi mo siya pinakikitunguhan ng maayos. Mm, lagi mo siyang inaaway. Saka, sinusungitan. Oh. Iantsaga niya nga tambait sa'yo eh. Oo. Oh. Teka nga muna, Cherry. Meron akong nakahalata sa'yo eh. Ha? Huh? May gusto ka ba kay Xander? Ano? At, teka, bakit ate? Nagsiselos ka ba? Bakit ako magsiselos? Ayoko nga sa kanya eh. Katunayan, meron na akong ibang gusto at pinapantaas siya. Oh? <laughs> Talaga ate? Sino ba siya? Mm. Ang sarap mo talaga magtimpla ng kape, Paula. Ay, s- Pangatlong tasa ako na ito, ah. ay naku, sir. Kung gusto nyo, di ako na lang yung magiging taga-timpla nyo ng kape for life. Talaga lang, ha? Ah? Yes, sir. Ano pa bang alam mo maliban sa pagtitimpla ng kape? Masarap din po akong magluto. Marami po akong alam na putahe. Gusto nyo, pagluto ko kayo? Sure. Why not? Marunong ka ba maglaba at mamalansya? Nagbakasyon kasi sa probinsya yung aming kasambahay. Pwede bang ikaw muna ang pumalit sa kanya? <laughs> Si sir naman. Mukha ba akong achay? Mukha bang achay yung beauty ko? Nagbibiro lang ako. Ayoko kasing masyadong seryoso tayo dito sa opisina eh. Para naman mabawasan ang aking stress. Sumasakit na nga ulo ko sa dami ng trabaho eh. O gusto niyo, sir, imamasahe ko yung ulo niyo. Oh? Talaga? Yes. yes. O oh, sige, pakimasahin mo ang ulo ko. <laughs> Ayan. <laughs> oh, wow. Ang galing mong magmasahe. Talaga po. Nakaka-relax. <laughs> oh, sir. Sabihin niyo lang kung ano pang gusto niyo. Kahit ano, gagawin ko sa inyo. Oh. Nakapag-charge na ako, Odi. Kaya full bat na uli ako. <laughs> ano ba palagay mo sa sarili mo? Cellphone? <laughs> Lahat naman tayo ay para lang cellphone. Nalulobat din tayo. Napapagod kaya kailangan magpahinga. Oo nga. Pero ang cellphone walang pakiramdam. Kahit ibalibag mo at masira, hindi magrereklamo. Dahil hindi naman sila nasasaktan. Hmm. Oo, oh, aminin ko. Nasasaktan ako. Ilang beses na. Pero kahit kailan, hinding-hindi ako magreklamo. <laughs> Sige, bahala ka sa buhay mo. buhay mo naman yan eh. <laughs> Pero ang tanong lang, hanggang kailan ka tatagal? Ilang kabiguan bang dapat mong danasin bago ka magising? Alam mo, Odi, ang pag-ibig, parang Bilyar lang yan eh. Parang nine balls. Mm. Kahit sumablay ako sa walong bola at maipasok ko ang nine ball, edi... Eh Asa o tanga ang kalaban mo. <laughs> at sa tingin ko, may nanalo na. Kaya masasayang lang ang pagod mo. naman, Diego. Malabo na yung chance ko. Kung baga sa boxing, last round ko na ito. Malay ba natin kung mag-ala Manuel Marquez ako na nagawang manockout si Manny Pacquiao sa uling segundo ng round 6? Sa totoo lang mga kaibigan, napapakamot ako sa ulo ko sa eksena ni Sander eh. Ganon din ba kayo? Kasi paano ka mananalo kung yung tao mismo ay ayaw sa'yo? Sa puno, sa kakaisip sa'yo, bakit ikaw sila, ikaw ang dahilan. Mayigit dalawang linggo ko na siyang hindi nakikita. Namimiss ko na siya. Kaya siguro, tatalawin ko uli siya. Thunder? Ba- oh, Nay. malalim na ang gabi ah. Eh, bakit hindi ka pa natutulog? Eh, hindi pa po ako inaantok, Nay. Mhm, sino ba iniisip mo? Si Paula pa rin ba? Hanggang ngayon ba naman, hindi ka pa rin sumusuko? Nagmana lang po siguro ako kay Itay. Oo, ah. di ba? Ilang beses nyo rin siyang binasted pero nagtsaga pa rin siya. Kaya kayo rin po ang bumigay sa bandang huli. At sa palagay mo ba, ganon din ang iyong magiging kapalaran? <laughs> o bakit naman po hindi? Yung nangyari sa inyo ni Itay ay posible rin mangyari sa amin ni Paula. Oo. Marahil nga magkapareho kayo ng tatay mo. Pero magkaiba kami ni Paula. Kaya huwag ka umasang mamahalin ka rin niya. Anak, masasaktan ka lang. Anak, Ano? Ano? Hindi mo na naman ba harapin si Kuya Xander? Ano ba yan? Kala ko ba huminto na siya? Bakit nandito na naman? Eh kaya nga eh. Kanina pa siya naghihintay sa salas. Eh, bahala siya. Manigas siya sa kahihintay. Naku naman ate. Eh ano sasabihin ko sa kanya? Ay, di sabihin mo sa kanya. Totoo. Ayaw ko siyang makita at makausap. Eh bakit kaya hindi na lang ikaw yung magsabi nun sa kanya? Eh, ayaw ko na nga siyang makita eh. Diyos naman. Ikaw naman. Eh bakit mo? Mukhang kinakampihan mo pang sira ulo na yun. Naku, pwede ba? Pwede ba? Lumabas ka na dito sa kwarto ko, ha? Nakakalibadbala na rin ako sa kakulitan mo eh. Naman, sige na, eh. sige na, labas na. Sabihin mo sa kanya, umalis na! Di ko makakayanan pagkat ikaw Kuya Xander. Hmm? Pasensya ka na ha. Ayaw talaga lumabas ni ate sa kwarto niya eh. Ah, um, ganun ba? Um, di bale. Sa ibang araw na lang ako babalik. Ha? Babalik ka pa rin sa kabila ng kinagawa niyang pambabasto sa'yo? Ganun ka pa talaga kaseryoso kay ate ko? Oo, Cherry. Mahal na mahal ko talaga ang ate mo. Bilib na talaga ako sa tiyaga mo. Alam mo, iilan na lang kasi yung lalaking katulad mo eh. <laughs> Ganun talaga eh. Pag mahal mo ang isang tao, dapat nakalaan ka magtiyaga. <laughs> Ika nga eh, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Kaya wala ring matigas na puso sa mainit na pagsuyo. Oh, wow! Ang sarap naman pakinggan yan. <laughs> Sana lahat ng lalaki katulad mo. Pero isa lang po yung masasabi ko sa'yo, kuya. Hmm? Huwag mong piliting pumasok sa sarado at nakakandadong pinto. Eh kung pwede ka namang dumaan sa nakabukas na bintana. Uh, ano? <laughs> Anong ibig mong sabihin? Hmm? Hindi ka naman siguro manhid, Kuya Xander. Kaya alam mo na siguro yung ibig kong sabihin. Bakit ba pag ika'y nakikita puso ko ay kumakaba? Oo, Diego. Hindi nga ako manhid. Noon pa man ay nararamdaman kong may lihim na pagtingin sa akin si Cherry. Ngin. Para akong kabayo na isang kalesa na walang ibang nakikita kundi yung kalsada. At marahil nga'y panahon na para tanggalin ko ang nakatabing sa aking mga mata. Nako po, mukhang may maitim na balak tong si Sander ha. Ah. <laughs> Nasisense rin ba? Mukhang may balak subukang mangibang bakod. <laughs> Kasi sa relasyon, it's always two ways yan eh. Kahit anong pilit mo, pag ayaw ng kabilang side, useless ang mga effort mo. Hindi na kasi pagmamahal ang nakikita ko kay Sander, kundi isang obsession. Sabi nga nila, If you love someone, hindi mo lang sarili ang iniisip mo. Igagalang mo ang kagustuhan ng taong minamahal mo. Wala kang paki doon sa tao, kundi ang sarili mo ang iniisip mo na masatisfy mo yung sarili mo. So paano, bukas alamin natin kung ano yung tumatakbo sa isip ni Xander at kung ano ang balak niyang gawin Malalaman po natin yan bukas sa pagpapatuloy ng kanyang karanasan. Muli, ako po si Diego Bandido, ang inyong tagapaghatid ng Kwento and Awit ni Xander. Puso ko Ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Alex Agawil, Regine Castillo, Rosana Bobby Cruz, at Susan Robles. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Villar. Musical director, Buboy Sanonga program host, Diego Bandido. Ito'y mula sa panulat ni Tony Renato Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang laging subaybayan ang mga naibang kasaysayan dito pa rin sa Kwento. and Awit. Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media. Pilipinas, ang oras, limang minuto makalipas ang alauna ng madaling araw. Magandang araw, Pilipinas! Narito na ang may init na katanggap na mga pagbabanta ang Pasig Regional Trial Court o uh, Pasig RTC. Ito ang kinumpirma ni Supreme Court spokesperson Camille Ting na direktang bantaan niya sa kanilang ilang mga hurado. Ayon kay Ting, ipinadala ang banta sa pamagitan ng email. Bunso nito, nagpatupad na ng mga hakbang ang Korte Suprema para matiyak ang kaligtasan at proteksyon ng mga hukom at iba pa nilang mga tauhan. Hinimok din ng SC ang publiko at kaugnay ng mga stakeholder judicial process ng may tiwala at paggalang. Mabatid na ilan sa mga malalaking kasong hawak ngayon ng Pasig RTC ay konektado kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy at kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Nilinaw ni Calamba City Councilor Arvin Mangiat na wala siyang planong tumestigo laban kay eh, Charlie Atong Ang at sampahan ito ng kaso. Sa uh, nawala naman siyang ebidensya para ituro si Ang bilang mastermind sa tangkang pag-ambush sa kanya noong pandemic at wala rin siyang nalaman tungkol sa kaso ng missing uh, o nalalaman tungkol sa kaso ng missing sabongero. Dagdag nito, magkaibang kaso ang tungkol sa nawawalang sabongero at ang bigong pag-ambush sa kanya. Bukod pa rito, wala rin anya sa listahan ng mga pinangalanan ng mga pulis na binanggit ni Julie Patidongan na sangkot sa kaso at nirelib ng PNP ang mga taong kanyang niyang. Formal nang idineklara ng Malacanang bilang opisyal ang kabuang resulta ng 2024 Census of Population na isinagawa ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sa bisa ng Proclamation No. 973 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong Hulyo 11, itinatag da na ang populasyon ng Pilipinas ay umabot sa 112 million 712 July 1, 2024. Isinagawa ang census mula Hulyo hanggang Setyembre noong nakaraang taon kung saan uh, noong July 1 ang ginawang reference date na kabilang sa proklamasyon ng kabuang populasyon ng bawat nananawigan, lungsod, munisipalidad at barangay sa bansa. At yan ang mainit na balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Desert Radio. I-like at subscribe ang aming Facebook at YouTube page para sa iba pang mga balita. Visit H. Ako po si Tina Nolasco para sa Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras siyam na minuto makalipas ang alauna ng madaling araw. H. I can't remember when I did care for anyone but you. I swear we've been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can't. I've loved the life we've made, and I'm right here with you. You've taught me everything I know. Can't imagine needing someone so. But through the years, it seems to me I need you more and more. I know that I belong right here with you through the years. I never always work things out. I've learned what life's about by loving. to be alive. It's always been my shadow. say I love you, but the words won't come through in my eyes. Why can't I start out? side. sometime I finally made up my mind And I really want to make her mine I'm searching very clear. Ikaw ay laging masaya ngayon Kasamang mga kaibigan mo Pakinggan mo ang sasabihin isip na bigla na lang nawala Aminin ko Sala my dreams come true when I dance with you. assim. silver shell. trouble on your strong. sa ikawalumput-anim na taon ng kauna-unahang radyo, DZRH. Ang lahat ng aming pagsusubika ay para sa iyo. Ang taon na kami pinarangalan, ang aming natatanging inspirasyon ay paglingkuran ka ng buong puso, mahal kong bayan. Kaya naman, kami magpapatuloy na iangat ang pagseserbisyo at pagbabantay sa iyo, Pilipinas. Sa ikawalumput-anim na taon namin sa himpapawid, karangalan namin ang maglingkod sa iyo. Dahil ang kauna-unahang radyo, Rich, una sa Pilipinas, una Pilipino. Saan mang panig ng mundo, kahit nasaan ka, Pilipino. Tumpot Ani Galing Sa ikawalumput-anim na taon ng kauna-unahang radyo, DZRH, nasungkit nito ang prestigyosong KBP Golden Dove Award, pinarangalan ang DZR. Best AM Radio Station in Metro Manila. Best Public Affairs Program, Damdami Bayan. Best Science and Technology Program, Radyo Henyo. Best Public Affairs Program Host, Milky Rigunan, Best Public Service science and Technology Journalist, Angelo Palmones, Best Field Reporter, Giselle Ricafort, Best Culture and Arts Program at Best Drama Program, Radyo Bal Tatao at ang Best Radio Public Service Announcement, Labyunak patunay pinagkakatiwalaan. Kaya naman, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. back this morning to where I first came alive. Here within this terminal where the buses arrive. 804 your seat, following your movements. I was at your feet, and oh, down into the terminal, both of us fly. So we entered the terminal just as you smiled. The dance here within this sense. Lord, I'll never find her though I've truly tried. Probably she's found another bus to ride, and I am now about to begin the last of my days within what others would call a terminal phase. Living dead, right into the office with a song in my head that goes. lonesome. She cries when I'm sad. She's up in the good times. Whenever I'm discouraged, she knows just what to do. doesn't know about. tell her my truth. She makes them all seem right. I can make up excuses not to hold. when I say it's you I think of every single night and day. But when is it easy? Oh, girl. Help me tell tonight's the night we'll make history. Honey, If the world just passed us by. headlines read. These are the worst of times. If it's true, I feel so helpless. in your shine so took my breath away. Such a feeling, such a feeling. I was as wrong as I could be to let you get away from me. I'll regret that move for as long as I'm living. Let's talk it out. Let's talk about second chances. When it was before, I gave some then, but now I intend to dedicate myself to giving more. horse with no name. It felt good to be out of and remember your name. Cause there ain't no one for to give you someone's way. bersama langit. Salamat sa panibagong araw na ito. Salamat sa bagong kapanata ng buhay namin. Diyos Ama, sa pagsisimula ng aming panibagong araw, ikaw nawa ang maging gabay namin sa aming makapagpapasya para sa aming pamilya at aming bayan. Limat, gabayan mo sila na manaig sa bawat desisyon ang kapakanan ng lahat at mga nasa laylayan ng lipunan. Ingatan mo kami at ilayo sa kapahamakan. Itinataas namin sa iyo, Ama, ang aming bayan nakanlungin ninyo at huwag ninyong papapayaan. Lalo ang aming himpilan, ang kauna-unahang radyo DZRH na maging instrumento sa ikagaganda at ikauunlad ng aming binamahal na Pilipinas. Pilipinas. ikawalumput anim na taon ng Arch. Ang lahat ng aming pagsusumikap ay para sa iyo, bayan kong Pilipinas. Sa napakahabang taon na kami pinarangalan, ang aming natatanging inspirasyon ay paglingkuran ka ng buong puso, mahal kong bayan. Kaya naman, kami magpapatuloy na iangat ang pagseserbisyo sa ikawalumput-anim na taon namin sa Himpapawid. Karangalan namin ang maglingkod sa iyo ng buong puso, tapang at galing. Dahil ang ka kauna-unahang radyo ZZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan mang panig na ito. Walumpot-ani galing! Sa ikawalumpot-anim na taon ng kauna-unahang radyo, DZRH, nasong Golden Dove Award, pinarangalan ang DZRH bilang 28th KBP Best AM Radio Station in Metro Manila. Best Public Affairs Program, Damdami Bayan. Best Science and Technology Program, Radyo. Milky Rigunan, Best Public Service Program Host, May Binauhan. Best Science and Technology Journalist, Angelo Palmones, Best Field Re Reporter, Giselle Ricafort, Best Culture and Arts Program at Best Drama Pro. Ang Best Radio Public Service Announcement, Labyunak, patunay na DZRH lang ang inyong pinagkakatiwalaan. Kaya naman, Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZR sa Pilipino. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. a proud member of MBC Media Group. The President's Agenda. The President's Agenda. Ang ika-apat na SONA. Adi ZRH Special Coverage Sabay ang mapakikinggan sa labing Luzon, Visayas at Mindanao sa July 28, araw ng lunes, ganap na alas 3 ng hapon, The President's Agenda. The President's Agenda. Walumput-anim, galing! Sa ikawalumput-anim na taon, RH, nasungkit nito ang prestigyosong KBP Golden Dove Award. And the Golden Dove for Best AM Radio Station Metro Manila goes to... DZRH! Pinarangalan ang DZRH bilang 28th KBPO station in Metro Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong pinagkakatiwalaan. Kaya naman, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Patunay na DZRH lang ang inyong pinagkakatiwalaan. Kaya naman, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang G Pilipinas, una sa Pilipino. Dove for Best Public Service. Program host goes to May Binohan, DZRH. Patunay na DZRH lang ang inyong pinagkakatiwalaan. Kaya naman, maraming maraming salamat dahil ang DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras natin alas 3.04 ng umaga. Man mangyari ang balita, hagip yan ng balitang Promdi mula Luzon, Visayas at Minch Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama sina Andy Verde at Kises Habson. Balitang Promdi. Balitang Promdi. Balitang Promdi. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang promdi ngayong araw ng Huwebes, July 17, 2025. Sa ating headlines, Balitang Promdi. Bagyong Krising posibleng umabot sa severe tropical storm, signal number 1. Nakataas sa apat na area o lugar sa Luzon. Dating pulis na posible umanong maging whistleblow testigo kinontrahan sa laysay ni Julie Patidongan alias Totoy. Retired General Estomo, miyembro ng Alpha Group ni Charlie Atong Ang alias Totoy. O ayon po yan kay alias Totoy. First Lady Liza Araneta Marcos hindi sasama sa biyahe ni PBBM sa Estados Unidos. Balitang Promvi. Diskwento sa MRT at LRT 1 at 2, 50%. Balitang Promvi. Mga hukom sa Pasig RTC to manggap ng death threat sa email. Balitang Promvi. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod Kisas Habson para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Unahin natin ang ulat panahon. Patuloy na lumalakas ang sama ng panahon na binabantayan ng Philippine Area of Responsibility o binabantayan ng uh, pag-asa sa Philippine Area of Responsibility. Ayon po sa DOST Pag-asa, namataan na ah, ang sentro ng Tropical Depression Crising sa layong 615 kilometro sa silangan ng Viraca Tanduanes o 630 kilometro sa silangan ng Huban, ah, Sorsogon. Taglay nito ang pinakamalakas na hangin na umaabot sa 55 kilometro, 10 kilometro bawat oras. Mabagal na kumikilos sa 10 kilometro bawat oras ang bagyo sa direksyong Hilagang Kanluran dito dito'y nakataas na po ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa southern portion ng Cagayan, eastern portion ng Isabela, northeastern portion ng Aurora at sa northeastern portion ng Quirino. Ayon sa pag-asa, posibleng lumapit sa kalupaan o maglandfall sa mainland Cagayan o Babuyan Islands ang bagyo sa biyernes ng gabi hanggang tropical storm category ang bagyong Krising ngayong umaga at posibleng umabot ito sa severe tropical storm bago lumapit sa kalupaan. Hindi rin iniaalis ng pag-asa ang posibilidad na umabot pa ito sa typhoon category. Balitang Prompty. Kaugnay po niyan, suspendido po ang klase sa iba't ibang lugar sa bansa ngayong araw, July 17. Bunsod pa rin yan ang sama ng, ng hanging habagat. Kabilang po sa mga nauna nang nagkansela ng klase ay ang mga sumusunod na lugar. Ang Baras Catanduanes, wala hong pasok all levels public and private. Ayun din ang Aborlan Palawan, preschool hanggang senior high school public and private. Brooks Point, Palawan, preschool hanggang senior high school, public and private, Negros Oriental, all levels, public and private, San Jose, Benavista, Antique preschool hanggang senior high school, public and private. Wala rin ng pasok preschool hanggang senior high school, public and private, hanggang sa bukas, Araw ho ng Biyernes, July 18, dyan sa may Valderrama, Antique. Balitang Promvi. Samantala, dumako muna tayo Cordillera. Ang Benteng Bigas Program ng gobyerno nakarating na daw po sa lalawigan na o sa mga lalawigan dyan sa rehiyon. Ibalita mo yan RH41, Romy Gonzales. Nangako ang Department of Agriculture Cordillera na magiging regular na ang pagbebenta ng 20 piso bawat kilo na bigas sa karamihan sa mga lalawigan sa Cordillera, hindi na lang sa Baguio City at lalawigan ng Benguet. Ganman, sinabi ni Attorney Genevieve Marketing at Consumers Affairs ng Department of Agriculture, palalakasin muna nila ang distribusyon ng logistics para maabot ang ah, mas maraming lugar. Hindi naman problema ang supply ng bigas dahil ayon sa National Food Authority, puno lahat ang mga bodega nila ng bigas. Dahilan kung bakit kailangan na pagsikapan nila ang ah, pagpapalawak sa distribusyon ng itinitindang murang bigas para makabili muli ang NFA ng palay mula sa mga magsasaka. Sa 20 pesos na bigas, meron na ah, programa ay bumaba ang presyo ng palay. Anya, konti lang ang populasyon ng mga puntilya nilang ah, mabentahan ng murang bigas at hindi uh, sana gagamitin ng mga traders ang naturang programa na babaratin ang aning palay ng mga magsasaka. Ang isa pang dahilan sa mababang buying price ng palay ay dahil sa mababang presyo ng world market at uh, panahon ngayon ng anihan na resulta na maraming supply ng bigas. Idinagdag niya na sa pamamagitan pagitan ng 20 pisong bigas program ang mga magsaka at mas marami pang mabibiling bigas ah, ng mga magsasaka. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promby! Maraming salamat, Romy Gonzalez. Ang oras po natin alas 3.11 na po ng umaga. Nagsalita na ang posible umanong isa pang whistleblower sa kaso ng mga nawawalang sabungero na pinangalanan ni Julie Patidongan alias Totoy na si Kalamba Councilor Arvin Manggiyat. Si Manggiyat na iniutos di umano ni Charlie Atong Anga ngunit nakaligtas mula sa krimen. Sa panayam ng DZRH kay Manggiyat, inihayag nito na wala siyang nalalaman sa kaso ng missing sabungero Rosa. At hindi rin siya pinag uh, o hindi rin niya binagbibintangan si Atong Ang bilang mastermind sa tangkang pagpatay sa kanya. Kwento pa nito, si alias Totoy lang naman ang nagsabi sa kanya na si Ang ang mastermind sa tangkang ambush siya. At kinukumbinsi siya nito na tumestigo laban kay Ang ngunit ang tycoon sa kanya. Po, Friday po yon sa uh, ah, solar sa Quezon City. Mm. Doon po kami nagkita, doon niya po ako pinapunta. At nung magkita po kami doon, ang unang tinanong niya po sa akin ay kung may suspect na raw po ba ako sa mga nangyari sa akin, ambush. Mm. Sabi ko, meron. Mm. Uh, alam ko na raw po ba kung sino yung mastermind? Mm. Sabi hmm. ko, wala akong alam. Mm. So sabi niya, ang mastermind sa pagkakaambush daw po sa akin ay si Mr. Atong Ang. So nagulat po ako. Ah, so ang unang-unang reaksyon ko, ah. ang unang-unang reaksyon ko po ay totoo ba yan pare? Ah. Ganun, ganun po ang pagkakasabi ko sa kanya. Hmm. At Anong kasalanan ko kay Boss Atong? Yun po ang unang-una. Na dahilan para ipag-utos ni Ang ang pagpatay sa kanya dahil maayos naman niya ang pakikitungo nito sa kanya sa tuwing sila'y nagkikita. Sa ilang beses po na paghaharap po namin ni Mr. Atong ang doon po sa kanyang farm, mm-hmm. sa Manila Arena, uh, wala naman po kaming naging pagtatalo. Walang, Hindi naman po, uh, nung master agent naman po ako, wala naman po akong naging utang. Wala masamang Kaya kinapay. Kaya walang dahilan oh. para uh, magalit sa akin si Mr. Atong at ipapatay po ako. Yan po ang tinig ni Konsehal Arvin Manggiat, ang pinangalanan ng whistleblower. na di umano'y dating pulis at ngayon nga ho ay konsihal ah, na ipinapatay umano pero bigo. Iniutos ni Charlie Atong Anga. Ah. Pero ngayon nga ho ay bumabaligtad na po siya at kinokontra niya yung siniwalat ni Julie Patidongan. Samantala, Nili uh, wala siyang planong tumestigo laban kay Charlie Atong Ang at sampahan ito ng kaso. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Manggiyat na wala naman siyang ebidensya para ituro si Ang bilang mastermind sa tangkang pag-ambush sa kanya noong pandemic at wala rin siyang nalalaman tungkol sa kaso ng missing sabongeros. Sabi ko po sa kanya, hanggang wala po akong matibay na ebidensya, uh, magtuturo talaga sa mga umambo sa akin, mm uh, wala po akong uh, ah, may demanda Unang-una, mhm. sabi nga po ng abogado ko, madali mag-file. Wala na may Pero ang kailangan pong alamin ay yung ending. Ano ba magiging ending? Baka wala tayong ebidensya. Dagdag pa nito, magkaibang kaso ang tungkol sa nawawala sa sabongero at ang bigong pag-ambush sa kanya. Bukod pa rito ay wala rin anya sa listahan ng mga pinangalan ng pulis na binanggit ni Julie Patidongan nasangkot daw po sa kaso at nirelieve ng PNP ang mga taong pinaghihinalaan niya sa tangkang pagpatay naman sa kanya noong pandemic. Mm. Sa ngayon, mm-hmm. dahil yun nga po, wala naman po akong matibay na ebidensya, at yung iba pong pinaghihinalaan ko ay hindi ang Camp Crame. So in the meantime, gusto niyo lang uh, linawin at uh, maklaro yung lahat ano na, na nababanggit ang inyong pangalan, uh, ah, Konsehal? Yes po sir, uh, parang nagagamit po kasi yung ambush sa akin mm-hmm. para maging uh, mapag-usapan pong maigi yung mga kaso po ng nawawalang sabongeros po natin. Ayun. So, ibig sabihin, Balitang Promvi. muli yan po si Konsehal Arvin Manggiat ah, sa panayam ng DZRH kagabi. Balitang Promvi. Iwang naman ang National Disaster Resilience Month. ah, ...2025 ang ah, lalawigan daw po nagsagawa ng third quarter meeting. Partikular po ang PDRRMC. Ibalita mo yan na Rage 38, Freddy Fajardo. Idinaos kahapon Hulyo 16, 2025 ang third quarter meeting ng Provincial Disaster Reduction and Management at Governor Ramon Monmongico III kasabay ng pagdiriwang ng National Disaster Resilient Month 2025 ah, kabilang sa tampok na tinalakay sa pagpupulong ang pag-aproba sa mga pinahusay na standard of ating procedures para sa search, rescue and retrieval at ambulance operation upang tiyakin ang mas ligtas at ma sa mas matatag na sistema ng early warning sa lalawigan sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya at alert mechanism upang magbigay ng epektibong babala at gabay sa publiko tungo sa layuning zero casualty. Bukod dito, hinimok ang lahat ng paaralan at barangay na magsagawa rin ng regular earthquake drill at iba pang disaster LDRRMOs upang paigtingin ang ng kahandaan ng mga komunidad aktibidad sa harap ng mataas na banta ng lindol sa lalawigan. Dumalo sa nasabing pagtitipon ng mga kinatawan mula sa mga ehensya ng DILG Pangasinan, Pangasinan PPO 71st IB ng Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Coast Guard Pangasinan, Pangasinan Bureau of Fire Protection, DSDEO, GSU at lahat ng DepEd Superintendent Division Officer, PIA, PIMRO at Philippine Red Cross Pangasinan. Ito si Freddy Pardo, Aris Tartit nag-uulat para sa DCRH na sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Balitang Proby. Tiniyak naman ni Interior Secretary John Vic Mulya na, na umano'y sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Taas ang sinabi ni Remulya na kakasuhan nila ang lahat ng mga matutukoy sa case build-up kahit sila pa ay alkalde, gobernador o maging senadora. Reaksyon nito ng kalihim sa revelasyon ng whistleblower na si Julie Patidonga na may ilang tumanggap ng 70 million pesos mula sa negosyanteng si Charlie Atong Ang na una nang itinuring na suspect sa kaso. Ibinunyag din ni Remulla na kilala na ng Department of Justice ang ngunit kailangan pa itong beripikahin. Balitang Promdi. Sa kaugnay na balita, nanindigan naman ang whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy sa kanyang pahayag na sangkot si retired Lieutenant General Jonel Estomo sa kaso ng nawawalang sabongeros. Ito'y kahit pa itinanggi na ni Estomo ang paratang at nagbantang sasampahan niya ng kaso si Patidongan sa pagkaladgad sa kanyang pangalan sa kontrobersiya. Sa panayam sa DZRH, membro ng Alpha Group ni Charlie Atong Ang. Alam din anya ni Estomo ang tungkol sa mga nawawalang sabungero dahil inanunsyo anya ni Ang sa Alpha Group. Ang plano nito na ipatumba ang mga sabungero sangkot sa panyunyope ng sabunging manok. Dagdag ni Patidongan, sinabi rin anya ni Ang na kung hindi ito gagawin, tiyak na malaking pera ang mawawala sa kanilang negosyo. Samantala, tiniyak naman ni Interior Secretary John Vic Remulla na wala nga silang sasantuhin maging uh, mayor gawa walang sabongeros. Balitang Prompty! Samantala, itinanggi naman ni Cebu Representative Sunny Laguna na sangkot siya sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Kasunod dito ng revelasyon ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy na present umano si Representative Laguna sa naging pulong ng Alpha Group kung saan ay napagkasundoan ang pagpapaligpit sa mga mandarayang sabongero. Mariin naman na itong pinabulaanan ng mambabata sa tiginiit na malisyoso, walang basihan. Nanindigan din si Representative Lago na wala siya sa nasabing meeting. Walang nangyaring botohan at lalong hindi siya kasama sa anumang diskusyon na may kinalaman sa karahasan. Ayon kay Lagon, nasira ang kanyang reputasyon dahil sa mga akusasyon ni Patidongan na wala namang ebidensya. Balitang Samantala, itinanggi naman ng tagapagsalita sa opisina ni Vice President Sara Duterte ang koneksyon kay Bisner ni Ruth Castello Si Ang ay dati niyang kliyente sa kasong plunder kaugnay ng weteng scandal noong panahon ni dating Pangulong Joseph Estrada. Sinabi ni Castillo o ni Castelo na siya ay naging ah, Hagi ng legal team na nagtrabaho para mabigyan ng probation at mapalaya si Ang noong 2009. Gayunman, binigyan din ng OVP spokesperson na matapos ang kanyang official business. Naputol na din ang kanilang ugnayan ng gambling magkaibigan. Balitang Bromby. Samantala, puntahan natin ah, ang ah, Central Luzon, 22 arestado sa lingguhang manhunt operation sa Zambales sa pulis apat na daang libong pisong halaga ng droga na kumpiska. Ibalita mo yan RH37, Dani Kumilang. Sa kampanya kontra kriminalidad, matagumpay na naaresto ng Sambales Police Provincial Office ang 22 individual sa sinaguan lingguhang manhunt anti-criminality operation mula Hulyo at City hanggang Atrece 2025. Pinangunahan ni Colonel Benjamin Ariola ng Sambales sa nasabing operasyon. Lima sa mga naaresto ay kabilang sa most wanted person habang anim naman ang ibabang pinaghahanap ng batas. Samantala, labing isang drug suspect ang naaresto sa magkakasunod na anti-illegal drug operation sa buong lalawigan. Nasamsam mula sa mga suspect ang humigit kumulang na 57.57 gramo nang hininalang shabu na tinatayang nagkakalaga ito sa 391,500 pesos. Sa hiwalay na insidente, isang dating rebelde ang voluntaryong sumuko sa bayan ng Castillejos at isinuko ang isang improvised na shotgun. Bukod dito, isang baril pa ang pansamantalang isinuko sa pulisya para sa legal na proseso ng mga kaukulang doon sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promvi! Samantala, handa na si Vice President Sara Duterte na humarap sa impeachment trial na magsisimula sa pagbubukas ng 20th Congress. Ginawa ni Ruth Castello, tagapagsalita ng Office of the Vice President, ang pahayag kasunod po ng resulta ng survey kung saan ay lumabas na 66% ng mga Pilipino ang pabor na harapin ni VP Sara ang impeachment trial. Sa na may presenta ang kanyang panig at ang mga ebidensya upang mawala ang pagdududa laban sa kanya. Ngunit sa ngayon ay may legal na mga hakbang na ginagawa daw po ang kampo ni Vice President Sara Duterte na bahagi ng umiiral na proseso ng batas Nakantabay na rin ah, ang vice-presidente sa magiging desisyon ng Korte Suprema sa kanyang impeachment case. Balitang Provi naman sasama si First Lady Liza Araneta Marcos sa biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Estados Unidos sa susunod na linggo. Inihayag ni Palace Press Officer Claire Castro ang ah, tungkol dito ngunit hindi binanggit ang dahilan kung bakit hindi kakas- makakasama ang unang ginang sa biyahe ng Pangulo. Nakatakdang makipagpulong si Pangulong Marcos sa US kay ah, US President Donald Trump sa Washington DC sa July 20 hanggang 22. Leader. Sa lahat po ng biyahe ni President Marcos Jr. sa Amerika simula pa noong 2022. Laging kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Ito po ang unang pagkakataon na si First Lady ay hindi sasama sa Pangulo sa kanyang biyahe sa Amerika. Nagkataon naman ano, Coincident ba yun na? Ah? Nagkataon na ang hindi pagsama po ni First Lady Liza Araneta Marcos sa US ay napasabay pa sa mainit na issue na oh, mainit ah, na nabuhay na issue tungkol po dun sa negosyanteng nasawi Balitang Promvi. Alas 3.27 ng umaga, Pinagsusumiti ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez ng courtesy resignation ng lahat ng mga opisyal ng PCO. Binibigyan ni Gomez ng hanggang bukas, July 18, ang lahat ng undersecretaries, assistant secretaries, directors at pinuno ng mga attached agencies na nasa ilalim ng PCO na magsumiti po ng unqualified courtesy resignation. Paliwanag ni Gomez, bahagi ito ng standard transition process. Ito na matukoy kung may mga dapat na natili sa pwesto o lahat ay mapapalitan upang masiguro ang maayos na daloy ng serbisyo sa ilalim ng bagong liderato ng PCO. Samantala, kinumpirma naman ni Palace Press Officer at Undersecretary Attorney Claire Castro na siya ay nakapagsumiti na rin ng courtesy resignation. Balitang Promvi! Puntahan naman natin ang Negros Occidental, Bacolod at Negros Occidental. Nakaalerto daw po dahil sa bagyong krising, ilang pabaho hanggang Sabado daw ang class suspension. Alamin natin ang detalye kay Rex Cantong. Isin ilalim sa alert uh, status ang lungsod ng uh, Bacolod dahil sa orange uh, rainfall warning sa July 17 at 18 itong taon. Ayon kay Dr. Ana Marie Laarni Pornan, pinuno ng Bacolod uh, City Disaster Risk Reduction and Management Office, buong neg sa loob ng dalawang araw at ito ay pinaghandaan ng uh, kanilang opisina base na rin sa utos uh, ni Bacolod City Mayor Greg Sataya. Samantala, ilang mga paaralan eh, sa Negros Occidental ang sinuspindi na ang uh, per, uh, in-person classes sa walong mga LGUs dahil sa pinakalites na weather forecast ng pag-asa. Ang mga LGUs ang nagdeklarang walang pasok bukas hanggang sa Senado ayang Himamaylan City all levels uh, both public and uh, private. La Castellana all levels, Hinigaran all levels, Sipalay City, Kawayan at uh, Bayan ng Calatrava, Negros Occidental. Ito si RH46 Rex Kantong para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Samantala, formal nang idineklara ng Malacanang bilang opisyal ah, ang kabuang resulta ng Stakes Authority o PSA. Sa bisa ng Proclamation No. 973 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamino on July 11, itinakda na ang populasyon ng Pilipinas na umabot sa 112 milyon 729,484 na katao. Yan po ay record hanggang July 1, 2024. Isinagawa ang census mula July hanggang September 2024 kung saan ah, July 1 ang ginawang reference date kabilang po sa lungsod, munisipalidad at barangay sa bansa. Inatasan din ng PSA ah, sa koordinasyon ng Presidential Communications Office na ipamahagi ang opisyal na kopya ng 2024 Census of Population sa lahat ng kaukulang ahensya at tanggapan ng pamahalaan. Magsisilbing gabay sa paggawa po ng mga polisiya, programa at proyektong pangkaunlaran ang ng pamahalaan sa iba't ibang antas sa ang pinal na bilang ng populasyon sa Pilipinas. Ulitin ko po ha, ang populasyon daw ho sa ating bansa umabot na sa 112.7 million. Samantala, puntahan naman natin ang Western Visayas dahil sa traffic. Magkaanak daw ho o magtiyo na jeepney driver nagsuntukan sa gitna daw po ng kalsada sa lungsod ng Iloilo. Ano ba yan? Jocelyn Mack ng Action Radio Iloilo sa detalye. Nakuna ng video ng concerned citizen na magtiyo na driver ng traditional jeepney na nag city. Sa pag-imbestiga ng mga otoridad, Napikon ang tiyo nang biglang mag-overtake sa kanyang unit ang jeep na minamaneho ng kanyang pamangkin. Nagkarerahan pa ang dalawa hanggang sa terminal kung saan sila nagsuntukan. Nagsialisa naman ang mga pasahero sa takot na masali sa gulo. Natigil lang ang away ng dalawa nang may umawat na concerned citizen. Umuwin ang pamangkin at nagreklamo. Mula sa Action Radio Iloilo ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty! Kung hindi pa naka awat yung naka-helmet to. Oh. Balik mga <laughs> yung video RHTV. Eh, anong ginagawa nung nakwaya? Ah? Hindi man lang umawat do sa nagsusuntukan, ano? Ano yun, referee? <laughs> Tagabilang ng tama ng suntok nako, mga Pinoy nga naman. Balitang Blondie! Ah, scorer ba yan? <laughs> ilan ang tama sa muka? Ilan tama sa dibdib? ah, <laughs> pero kidding aside, ano, kapag po may nakikita kayong ganyan, dalawa lang uya, eh, isumbong nyo. po sa mga pulis o kaya naman ay humana po kayo ng makakatulong para umawat. Hindi yun nanonood lang kayo. Alas 3.33. Ah. Yun namang magtiyuhin eh, magkaanak. Ah. O di lalo nawala ng pasahero. Maituturing naman na isang mental health problem ang adiksyon sa online sugal. Ayon po yan sa Department of Health. Sinabi ni Health Secretary Ted Herbo, malalang problema sa adiksyon at health problem. Gaya na lamang na epekto nito sa performance sa trabaho ng mga empleyado tulad ng isang bus driver na nakatulog at aksidente o naaksidente dahil sa kapupuyat. Una nang sinabi ni Manila Representative Benny Abante na hindi bisyo ang online sugal, kundi isang virus na kumakain sa moral ng lipunan. Balitang Promdi! Samantala, ito, diretso na nga natin yung ating uh, report. Ah. Sa Eastern Visayas, serye daw po ng buy-bust operation kontra illegal na droga ikakasa ng Ormoc City PNP. Ibalita mo yan na Rage 32, Jimmy Angay-Angay. Sunod-sunod ang uh, ikinakasang buy-bust operation ng kapulisan kaya maraming mga drug personality ang naaresto sa syudad ng Ormoc. Itong sinabi ni Ormoc sa isang panayam. Ayon kay Lieutenant Tan, nagtatrabaho ang kapulisan kaya maraming uh, naaresto na mga drug personality. Ang pinakabagong ah, nahuli ang maglibing partner na high value individual sa legal na druga na sampahan na ito ng kaso laban sa pagbibinta at posisyon ng illegal na droga at illegal possession firearms and ammunition. Pumalo sa mahigit 2.1 milyong pisong halaga ng shabu ang kanilang nakompiska. Magpapatuloy ang pinagting na kampanya Gal na droga. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si Arstratito Jimmy Angay-Angay para sa DJ Ritz. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Drumbeat! Samantala tumaas ng 50% o tumaas daw po sa 50% mula sa dating 20% ang diskwento sa pasahe sa MRT3, LRT1 at LRT2 para sa mga senior citizen at persons with disability o PWD. Kasunod dito ng paglulunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng sa mga train system dito po sa Metro Manila. Ayon sa DOTR, aabot sa 13 milyong senior citizen at 7 milyong PWDs ang makikinabang sa programa na layong mapagaan ang gastusin ng mga commuter na may limitado lamang nakita. Una nang ipinatupad ang programang ito para sa mga estudyante, ngunit mas pinalawak bilang bahagi daw po ng social protection measures ng Administrasyong Marcos. Pinag-aaralan na rin ng gobyerno kung maaari itong ibigay kaya o maaari daw pong magbigay pa ng iba pang mga diskwentong pasahe sa iba pang pampublikong. Samantala, pinaandar na kahapon ang Dalian train na binili ng Pilipinas sa China noong 2014. Isa si Pangulong Bongbong Marcos sa Jr. sa naging unang pasahero nito matapos na matenga ng halos 10 taon dahil sa compatibility issue. Tiniyak naman ni PBBM na naayos na at maaari ng gamitin ng Dalian trains na inaasahang makatutulong daw po sa siksikan ng MRT3 dahil kaya nitong magsakay Dalian trains na may tiga tatlong bagon pa lamang ang bumabiyahe ngunit inaayos na rin anya ang iba pang tren. Balitang Drumbeat! Balita naman mula sa Northern Samar, binatilyo sa Katarma na aresto naman ng mga pulis dahil sa kasong pagnanakaw. Ibalita mo yan, RH34 Jane Galit Bantayan. Ang timbog ng Katarman Police, ang isang labing walong taong gulang parang PNP ay tinuturing itong wanted matapos sa sampahan na nasabing kaso. Kinilala ito sa kanyang alias si Joshua at isa itong vendor, residente ng barangay Yakal na naturang bayan. Arestado na sabing wanted sa bisa ng warrant waranto paresa sa kasong pagnanakaw na inilabas noong July 11 ngayong taon ng Municipal Circuit Trial Court, Mondragon, San Jose at Region may piyansa naman na inilagak ang korte para sa pansamantalang kalayaan. Isinag ang arrest warrant at reporting device upang matiyak ang maayos na dokumentasyon at pananagutan sa buong proseso ng pag-aristo. Kasalukan itong nasa kustudiya muna ng Katarman MPS para sa nararapat na disposisyon. Una nang napaulat na ilan sa mga sangkot sa mga nangyayaring nakawan lalo na sa bayan ng Katarman ay minor de edad pa lamang. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantay, ng DZRH. Una sa Pilipinas, Samantala, sinuspindi naman ng Land Transportation Office ang TNVS driver na nagtangka umanong manaksak ng kanyang pasahero. Pero ang 90-day preventive suspension ay pinataw laban sa driver na nahuli sa video habang puwersahang pinababa ang dalawang pasahero sa barangay 293 sa Binondo, Maynila. Habang nasa kainitan ng kanilang pagtatalo, nakita sa CCTV na kumuha ng kutsilyo ang tsuper at akmang sasaksakin ang dalawang complainant. Bukod sa TNVS driver, ipinatawag din ng LTO sa lunes sa July 21 ang may-ari ng sasakyan upang magpaliwanag sa kanilang head ay isinailalim na sa alarma habang umiiral ang suspension order. Money! Standby Jun Sotera. Nakatanggap po ng pagbabanta ang Pasig Regional Trial Court. Ito po ay kinumpirma ni Supreme Court spokesperson Camille Ting na direktang banta niya sa kanilang ilang mga hurado. Ayon kay Ting, ipinadala ang banta sa pamamagitan ng email. Bunso dito'y nagpatupad na ng hati ba pang mga tauhan Hinimok din ng SC ang publiko na, ka, na at kaugnay ng mga stakeholders na manatiling alisto at patuloy na suportahan ng judicial process na may tiwala at paggalang. Mababatid na ilan po sa mga malalaking kaso na hawak ngayon ng Pasig RTC ay may koneksyon sa mga kaso po ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy at ni dating Bambanta. Itang Dakuha naman natin, balita sa Davao, ah. meron daw pong motorsiklong bumangka sa likuran ng dump truck. Ah. May nasugatan ba o may nasawi? Alamin natin kay Jun Soter ng Action Radio Davao. Isa ang nasawi matapos bumangga ang sinasakyan nitong motosiklo sa likuran bahagi ng isang dump truck bandang alas 9.50 ng umaga, Holyo 15 sa Purok, Magtalisay, Barangay Mangkilam, Tagum City, Davao del Norte. Batay sa report ng traffic section ng Tagum, namin na maniho ni Roel Vasquez, 45 anyos, may asawa at residente sa Purok Pioneer, Mangkilam, Tagum City at isang green na motosiklo na walang plaka, minamaniho ng biktimang si Lionel Asturga, 27 anyos, residente sa Purok Jess sa poblasyon Mako, Davao de Oro. Ayon sa investigasyon, parehong patungo sa Asunsyon ang direksyon ng dalawang sasakyan. lumalabas na mabilis ang takbo ng motosiklo bago ito bumangga sa huling bahagi ng dam. Kasalukuyan na sa kustudiya ng tagong PNP ang driver ng dump truck para sa kakulang investigasyon at dokumentasyon. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promvi! Balitang Promvi! Maraming salamat kay Jun Soteera at sa lahat ng ating uh, provincial reporters. Sa ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Tayo po'y dadako na sa pangalawang bahagi ng ating programa. Balitang Promdi! Muli isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito nga po ang Balitang July 17, 2025. Sa oras alas 3.44 po ng umaga. O standby sa ating mga pagbati ano. Papaalala ko lamang po ha. Tayo pong lahat mag-iingat ngayong uh, meron pong bagyo dito sa loob po ng ating uh, Philippine Area of Responsibility at may mga nakataas na ho na tropical wind signal sa ilang lugar. Asahan din ho natin yung mga pag-ulan ah. doon naman sa mga lugar na wala pang uh, alerto o walang signal ng bagyo. Yan ay dahil pa rin sa pinalalakas naman ng ah, bagyong Krising. Nasa letter C na tayo, no? Bagyong Krising, pinalalaga- pinalalakas din po ang habagat. Ayon po sa pag asa ay bago lumapit sa kalupaan o bago maglandfall kaya ang bagyong Krising at hindi pa rin iniaalis ng pag-asa ang possibility na umabot pa ito sa typhoon category. Ingat po tayo, ano? Ang sabi po ng pag-asa, sa bahagi po ng mainland Cagayan o kaya naman po isa sa mga isla dyan sa Babuyan Islands, posibleng maglandfall ang bagyo. At kaugnay ka po niyan, uulitin ko lamang sa mga kabubukas lamang ng kanilang radyo, telebisyon o kaya naman ng mga social media habang nakatutok uh, sa amin ay uh, ang signal number one po ay dyan po sa bahagi ng southern portion Bella sa easter, northeastern portion ng Aurora at northeastern portion ng uh, ah, Kirino. At ganun din, ah, wala na rin hong uh, pasok sa ilang lugar po dito sa ating bansa. Pero yung mga nakita nating walang pasok, ano, dito sa bahagi ho ng uh, Bicol, uh, dyan sa may Catanduanes, sa Baras Catanduanes, uh, Diyan sa may Maropa naman, diyan sa may Palawana, Aborlan, Palawana, at sa Brooks Point, Palawana. Kare-report lang din ni Rex Cantong kanina sa Negros Oriental. Ah. So, ibig ng pasok ngayong araw na ito. Ganon din sa Antique at sa Valderrama Antique. O ganon din sa ano, San Jose de Buena Vista. San Jose de Buena Vista Antique at Valderrama Antique. Wala ho tayong uh, pasok dyan. Uh, preschool hanggang senior high school. Manatili po tayo nakatutok ano, baka may iba pang magkakaroon ng mga announcement today hanggang mamaya bago mag uh, liwanag. And I'm ma, hindi man ho malayo man ho yung bagyo pero ramdam siguro yung habagat ano nakaranas na rin daw po ng malalakas na hampas ng hangin at malalakas na mga pag-ulan ayon po sa aming reporter niya na si June Di Makutak kagabi ramdam nila maaring ito po ay indirect na epekto po ng uh, bagyo dahil naman sa umiiral na habagat kahit sa ano, no? Dito po sa Metro Manila, sa mga taga Metro Manila, good morning. Ah. Kagabi po, ay good morning. Tama, tama. Ngayong gabi, ngayon ay umaga na. Uh, kagabi po ay nakaranas din ho tayo ng mga malalakas naman hong mga binabahang lugar sa mga oras na ito, ano? Kumusta ho ba yung inyong mga lugar ah, sa mga oras na ito? May mga mauulan pa ho ba? Maaari nyo pong i-share sa amin. Bukas po yung ating uh, comment section sa YouTube live streaming. Ang ating pong YouTube account ay DZRH News Television. Pwede po kayo magpunta dyan habang tayo naka-live para alam namin ang inyong sitwasyon. Ganon din po, pwede rin naman ho sa ating eh, Facebook Live ah, sa DZRH News. Naka-live din ho tayo. Jim Pierre, magandang umaga mula dyan sa Tamban, Alcala. Ayun, nang bumabati ho ha, ang nang uh, belated happy birthday kay uh, ah, Lakay Deo Macalma, si Eduardo Umampo mula sa Fairfield, California, USA. Kay Isagani Garland, magandang umaga rin ho. Kay Peter Lynn Sanchez, dyan sa Jeddah Kingdom of Saudi Arabia. Pakibati rin po ang misis ko na si Marilu Angki Sanchez. Uy, nagdiriwang naman ang kaarawan ngayon. Aba, hindi rin natin makakalimutan syempre. Birthday din today, Julio ano? Biruin mo, nagdiwang tayo ng ating anniversary. Kahapon naman, sila kay Deo Makalma nagdiwang ng kanyang kaarawan. Ngayong araw na ito, meron na namang nagbe-birthday. Si RH30 Eric Dastas. Birthday today. Happy happy birthday. uh, happy happy birthday Sir Eric. Sabi nga ay pangako ni Sir Eric, bubusugin daw tayo, partner. <laughs> Excited ka na? <laughs> Bakante na yung tiyan mo? Ah, bakante na. Sa darating po na araw ng Sabado, birthday naman ni Mr. Jerry Baha. Di ba? Sunod-sunod. Ito malapit din sa atin. Si Ma'am Lydia Daroca. Sa katapusan, birthday din ni Aling Lydia ng Lydia's Lechona yan, nakakalimot. Uy, Aling Lydia, na-miss kita ha, nung uh, Uh, last uh, anniversary ng DZRH kami po ay uh, nagkita muli ni Aling Lydia. Ayan, napansin ko lang dito kay Aling Lydia, eh, parang hindi nagbabago. Parang ang uh, balat ko ay tumatanda. Pero anyway, advance happy birthday sa'yo, Aling Lydia. Alam kong ikaw ay nakikinig ah, habang ikaw ay nagpre-prepare sa pagja-jogging o baka nagja-jogging ka na sa mga oras na ito. Yan ang lechon ni Aling Lydia eh. Yan ang healthy. Walang masyadong taba. Paano? Kasama ho niya nagja-jogging yung uh, kanyang mga lilitsuning baboy eh. Don Matilde, magandang umaga. Ganon din kay Roel Leido, good morning. Ah, Low Luis Sagun, ah, sabi niya. <laughs> Hindi naman. Ah. Ay, Sir Luis Sagun, magandang umaga. Sabi niya, anong issue? Yung di kasama, anong issue doon sa hindi kasama si First Lady Liza Araneta Marcos sa biyahe ni PBBM. Sabi ko nga ay coincident siguro. She Roque, magandang umaga. Raul Leido, good morning. Romel Libida. Congress pa rin sa DZRH. Silent listener mula sa Munyus Nueva Ecija. Abet Ambulo. Sam Sami Salcedo. Randy Martin. Magandang umaga Ramon Abadillo. Ganon din kay Fedelino Ibarachua. Maulang umaga po sa kapihan dito sa Maharlika Highway, Talavera, Nueva Ecija, near Muñoz Science City. Ang ah, umulan dyan ngayon, sir. Nick Juanico Pareha, good morning. Isa pa po sa mga may tinututukan na ah, ang uh, issue ho ng mga missing sa Bungeros, yung kaso pa rin ho niyan. Ah. Sino nga ba ang nagsasabi ng totoo? Sa bagay, malalaman naman yan eh. kapag nasa korte na at kapag ka inisa-isa na ang ginagawang investigasyon. Kasi oh, meron mga expose si Julie Patidongan alias Totoy tungkol kay uh, gambling tycoon, gaming tycoon Charlie Atong Ang ah, sa ilang mga opisyales ng pamahalaan, ah, sa ilang mga politiko. Ganon din ho sa ilang mga pulis. Pero may mga nagsalita na rin ho. Kabilang na ho si, ganun din ho si, yung isang mambabatas. Ah. Limutan ko yung pangalan ni congressman eh. At saka ho yung, yung dating pulis. Ah. Ang sabi ho nila ay ah, hindi sila sangkot. Ah. Yung ah, dating pulis ho na tinambangan noong pandemic ah, na nakaligtas. Nagsalita na rin ho at sabi niya ay wala naman siyang nalalaman na mas Remind uh, si Mr. Atong Ang do sa kaso po ng uh, pagpatay, bigong pagpatay sa kanya. Ay uh, Julie Patidongan lamang daw niya tumayo at ituro si Ang sa kaso tumistigo. Siya po yung tinuturo na susunod na magiging whistleblower eh. Pero sabi ho niya, wala daw ho eh. Wala daw ho siyang nalalaman at magkaiba ang kaso ng bigong pagpaslang sa kanya at doon sa mga missing sa Bungeros. Ah. Kaya sabi niya, eh, baka, baka mabigo sila dahil hindi naman ako titestigo. Bukod po dyan, ah, mga tinututukan pa rin nating issue sa na uh, sasakay ng tren na. Ah. Sa mga PWD na sasakay ho ng tren ah. na. 50% discount na po ha, hindi na 20%. Ganon din po, nauna na yung mga estudyante nung nakaraan. Mike Anda uh, Mike Adamas, maganda umaga mula sa oras Eastern Samar. Ganon din kay Jama uh, ng Edmonton, Alberta, Canada. Kay Jojo T, good morning mula dyan sa Bacoor, Cavite. Kay uh, uh, Paul Orasyon, happy happy birthday to Mabel Reteracion Solvero, sabi niya ha. At ganoon din kay Reynel Nera at kay Raimundo Orsabia ng Hayward, ah, California, USA. Meron ako kaninang nakita na ano eh, na long time no uh, see, long time no hear. Ohenso D. O Henso D, magandang umaga. Opo, sabi niya ha. Ah, komplikado ang issue ng missing sa Bungeros. Kung minsan ho, napapansin namin, mismo ang PNP at DOJ na po mismo ang mga naglalabas ng mga espekulasyon, hindi lang hindi na lang ho i-DNA at saka po ilabas ang resulta. Feli Babes, magandang umaga. Lado Ilagan, kapag sumama, baka matakot na hindi makauwi. Sino? Salvador Bastilio, Ivana Batanes, good morning. O Ivana Batanes pala yun. Uh, Verhel sa ayon. Ah. Verhel Sakdalan, ito isasabi kong long time no see. Course Navarro Galindes, good morning. Toshihiko Koy Desan at sa kanyang misis, good morning. Alam mo, Toshihiko, may ig sa DZRH. Despite na siya ay isang uh, Japanese national. Galing pong magtagalog ah. Leido Ilagan, maganda umaga natin, Niel Pasyon. Perlin, ganun din kay uh, Katerina. Sa lahat po ng lakad ni PBBM kasama si Lisa Way biglang po ngayon ay di siya sasama sa US. Ano po ang meron? Ah, yan naman ang sabi ni Katerina. At uh, sabi naman dito, magandang umaga, happy viewing, sabi ni Mar Urbano at ng kanyang pamilya. And kay Moto Chris, good morning din ho sa inyo. Kay Melissa Sabay, ah, maulan na rin ho dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Kay Bonyol, ah, sa Malabon City maulan. Hindi pa ako nakakasilip sa labas kung maulan na rin eh. Salvador Bastilio mula, ayan kanina ha. Evan lang, magandang umaga rin ho. At sa mga hindi ko po nabatin ako, pasensya na po ha. Sanita, ah, pahabol. Sa mga hindi ko nabati, bukas ho, promise. Promise na naman. Ah. Tayo po ay uh, babati muli doon sa mga hindi ko nabati today. Pero in the meantime, tayo po muna ay magpaalam na. Sumay niyo po ang balitang Promdi. Ito po ang inyong lingkod, Kisa Sabson. At susunod na si Kong Angel Palmones at ang magandang umaga, Pilipinas. Ang ating pong oras, dalawang minuto na lang bago mag alas 4. Good morning. Ito ang oras ng panalangin, panala sa maang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman. Kahit na sa dagat ang bundok matangay. Kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyangan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway wag mo kaming payagang labis na masalanta ng matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian, at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong salita na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, dapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanir ng puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turo ang pagpalain sila. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan sa patay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat Panginoon sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga! PCR Rich, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at Rich Online kasama si Kuya, Kuya, Kuya Angelo Palmones. Mag Magandang umaga Pilipinas! Luzon, Visayas, Mindanao, umaga Pilipinas. Ngayon po ay Webes, ikalabing pito tayo ng ah, Hulyo 2025. Magaling na numero ngayon, ha? Ah. Ah. 717. Sa ulo ng ating mga balita, populasyon ng Pilipinas sumirit na sa mahigit 112 million. First Lady Lisa Marcos hindi kasama sa US trip ng Pangulong BBM. Kamara humirit sa Senado na pakinggan ang panawagan ng publiko. Impeachment trial kay Bipin Daysara simula na. Palas from... Department of Health itinuturing ang online gambling na isang health issue. Bagyong Krising bahagyang lumakas. Posibleng maging tropical storm ngayong umaga. Apat na lugar na nasa ilalim ng signal number 1 at ilang LGU nagsuspindi naman ng klase. Kayo ba pabor dito ho sa binabalak ho ng DICT na palayasin na ang Facebook? Ayan ah. Pagyos po ninyo sa 0919-282-6.85 o dili kaya sa ating online platform. Maganda umaga! Pilipinas. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating Maxion Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Gensan. Sa detalye ng ating mga balita, bahagyang lumakas ang Tropical Depression na uh, Crescing Storm ngayong umaga. Ayon sa pag-asa, apat na lugar ang nasa ilalim na ngayon ng Signal Number 1, kabilang ang uh, Southeast uh, southeastern portion ng Cagayan. Ito yung mga bayan ng Gataran, Bagao at Peña Blanca. Eastern portion naman ng Isabela, yung Makunakon, uh, Dibilacan, Palanan, Dimapige, San Pablo, Tumawini, Ilagan City, San Mariano, San Guillermo, Benito Zaleben, Echage, Jones, uh, San Agustin, Nagilian, City, o Nagilian, City of Kawayan. Gayon din ang uh, ah, Agandan. Northern portion naman ng Aurora, ang mga sakop nito ay bayan ng Dilasag, Kasiguran at uh, Dinalungan. Sa northern portion naman ng Quirino, sa bayan po ng Madela. Huling namataan ang bagyong Krising sa nayong 615 kilometers east ng Biracatanduanes o 630 kilometers sa Huban, Surugon. Taglay ang lakas na hangin na umabot ng 55 km bawat oras malapit sa gitna at may pagbugsong umabot naman ng 70 km bawat oras. Diyos marhay nga aga sa ating mga kababayan dyan po sa Kabikulan. Ingat po tayo. Kumikilos ngayon ang bagyo pa northwestward sa bilis na 10 ka southwest monsoon o habagat. Naigit magpapaulan sa mga lalawigan ng Batangas, Quezon, Bicol Region. Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Camiguin, uh, eh, Surigao del Norte, Dinagat Island. Davao Occidental, Davao Oriental ngayong araw. Ayon pa rin sa pag-asa, posibleng mag-landfall si Krising sa mainland Cagayan o Babuyan Island sa biyernes ng gabi o sa Sabado na umaga bago ito kumilos ng uh, west-northwest ward palabas naman ang Philippine Area of Responsibility sa hapon o gabi ng Sabado. Maganda! Sa buong Kapiloan, suspindido ang klase sa iba't ibang lugar sa bansa ngayong araw, July 17, bunsod ng masamang, sama, masamang panahon dala pa rin ang bagyong krising at ng pinalakas na hanging habagat. Kabilang na sa mga nawan na nagkansila ang mga sumusunod, ang Baras Catanduanas, all levels, public and private, Aborlan, Palawan, preschool hanggang senior high school, public and private, Brooks Point sa Palawan, preschool hanggang senior high school, public and private, Negros Oriental, all levels, public and private, San Jose de Benavista Antique, face-to-face classes mula preschool hanggang senior high school, public and private, at sa Valderrama Antique naman preschool hanggang senior high school, public and private, at na yan ay tatagal hanggang Biyernes, July 18. Uh, ah, ng MMDA ang posibleng pananagutan ng kontraktor ng itinatayong MRT-7 na nagdulot ng pagbabara ng drainage system at naging sanhi ng pagbaha. Ininspeksyon kahapon ng ah, MMDA Plant Control Engineers ang naturang drainage system sa ilalim ng MRT-7 station sa Barangay Don Antonio at Batasan Hill sa Quezon City. Unang inakala ng otoridad na mga basura simento, buhangin at iba pang construction debris ang bumara sa daluyan ng tubig. Ngunit ayon kay MMDA Flood Control ng MRT, posteho ng MRT. ang nakaharang sa tapat mismo ng drainage na naging siyang dahilan ng mabilis na pagbaha. din yung mga skill plating po doon sa may palay. Ayos. Ah. <laughs> Hindi man lang ni system yun eh. Bagamat wala pang pinanda konklusyon ng LGU kung ang poste ay nakaharang sa daluyan ng tubig ay mula sa itinatayong MRT-7, tiniyak naman itong agad na magsusumit ng report sa MMDA oras na matapos ang kanilang inspeksyon. Inilunsad ang 50% discount para sa mga senior citizen at mga persons with disabilities ng, e- sa LRT1 at LRT2, gayon din sa MRT3. Tinatayang nasa 13 million senior citizens at 7 milyong pin. Una rito, itinas na rin sa 50% mula sa dating 20% ang discount para sa mga estudyanteng sumasakay ng tren. Kasama ni uh, Pangulong ah, Bongbong Marcos sa paglulunsad ng uh, naturang uh, increase ng discount para sa mga PWD at mga senior citizen si uh, Transportation Secretary Vince Dizon. Uh, ayon sa Pangulong Bongbong Marcos, layo ng inisyatibang ito mabawasan ang gastusin ng mga naturang benepisyaryo. Alam naman natin ang uh, uh, WD, mga senior citizens, ay talaga naman, eh, kailangan ng tulong natin dahil uh, eh, very limited ang kanilang income. Maituturing na isang mental health problem ang adiksyon sa online na sugal ayon naman sa Department of Health. Sinabi ni ah, Health Secretary Ted Herbosa, malaki ang ambag ng pagiging accessible ng online gambling sa lumalalang problema sa adiksyon at health problem. Gaya na lamang ng driver na nakakatulog habang nagmamaneho dahil nga sa abala lagi sa pag-online gambling at nagdudulot ng aksidente dahil nga sa kakapuyat at pagsusugal sa online gambling. Una nang sinabi ni Manila Representative Benny Abante, hindi na bisyo ang online na sugal kundi isang virus na kumakain sa moral ng ating lipunan. Wala naman ho kasing pinag-iba itong uh, online gambling na ito sa naging problema natin dati sa isabong. Naging accessible ho ito at uh, ang naging problema ho eh. eh Yan actually ang isa sa mga naging problema kung bakit uh, tumindi ang uh, problema natin sa e-gambling uh, o sa ano sa uh, isabong. Kaya uh, matakin nyo dati para makapagsabong ka pupunta ka sa Ah, sabungan, di ba? Bawal ang bata. Hmm. Eh, nung mausang isabong, ha? O, oh, na ngayon ay nagiging kontrobersyal dahil po sa mga missing sabungeros. Aba, eh, <laughs> Ang tanong, natigil Secretary uh, Henry Aguda ng DICT? Ang kanyang sagot, hindi marami pa rin ilegal na isabong ang nagkalat ngayon. Mag-asawang Manilyn Reyes at Aljon Jimenez na nanatiling happy sa kanilang married life. Yan naman ibang balita sa atin ni Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Isa sa mga napakaganda at isa sa mga masasabi nating uh, perfect couple almost ay kay Manilyn Reynes. Noon ay sinasabing hindi magtatagal ang relasyon ng dalawa dahil para silang bata nung ito ay lumagay sa tahimik. Pero pagkatapos ng kung ilang dekada, napatunayan ni Manilyn at Aljon ang nilang pagmamahalan. Wala tayong nababalita ang nag-away ang dalawa. Wala rin tayong nabalita ang uh, nagkatampuhan o kung ano paman. Simple lang kasi ang buhay ni Manilyn at Aljon. Si Manilyn, a businessman yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinyo para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! Maganda umaga, Pilipinas! Okay kaya kay Aljon, ha? Baka ikaw ay nagbabalak maglaba ngayon. Ay, bakit mo si Aljon? Si Manilin. <laughs> ay, mga mamis, laundry day today, ha? Kunot noong ka ba kapag makapit, balikit at malupit? ng mancha, all you need is pride. But mapahirapan ang South Quezon ng matitinding mancha based on Tessa Chocolate, Mud, and Sabon Cotton. Gawa po ito ng ACS. Mahiwagan tunog! O oh, ito ha, hindi ito online na uh, gambling ha, dahil wala naman kayong pusta. Ang gagawin nyo lang, huhula kayo ha. O oh, ito, Gismil, ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Hmm. Last week nanalo ng 21 mil yung uh, isang uh, suki natin diyan sa Pangasinan. Ha? O, sino kayong makakadali? Gismil nyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text na gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan ha. Siguro para presko ho tayo sa paghula, eh, mag-shower muna gamit ang shield bath soap. Uy, tsaka yung pamimigay ng pera ni Sherwin Alparo ha. Tuloy huyan ngayon dahil uh, anniversary month eh. Maganda umaga, Pilipinas! Lamag ng pag, uh, oh, pag at ang Ad Standards Council o ASC para sa regulasyon at pre-screening ng mga patalastas na may kaugnayan sa sugal sa lahat ng media platforms. Pinaunahan ni Napagco Chairman at CEO Alejandro Tenco at ASC, uh, o ASC Chairperson Golda Roldan ang uh, signing sa Pagcor Corporate Office sa Pasay. Sa ilalim ng kasunduan, isasama ng ASC ang gambling sa listahan ng mga kategoryang kailangan dumaan sa masusing pagsusuri bago mailabas ang tulang uh, ah, patalasta, so yung commercial nila tulad ng alcoholic beverages, over-the-counter medicine, food supplement, airline at transport so breast milk substitute. Ayon kay Chairman Tenko, ang kasunduan ay resulta ng siyam na buwang pagpaplano at koordinasyon at hindi basta tugon na lamang sa puna laban sa illegal na online gambling at unregulated advertis- ah, advertising. Batay sa MOU, lahat ng branded o mga corporate gambling advertisement para sa mga telebisyon, radio, online, other platforms ay kailangan ipasuri at aprubahan muna ng ASC bago ito mailabas sa publiko. Lain itong maiwasan ang mga komersyal na maaaring magbigay ng maling impresyon at uh, maprotektahan din ang sektor ng lipunan na madaling maimpluensyahan. Para naman kay Roldan, pinatitima mamimili, lalo na sa mga industriyang nangangailangan ng mas maingat na paraan ng komunikasyon. Kamakailan naglabas ng direktibang ang PAGCOR para sa agalang pagbabaklas ng lahat ng mga gambling-related billboards, ah, out-of-home ads, ah, kabilang na dito yung mga nasa bus, mga nasa mga jeepney, mga sa taxi at tren. Binigyan ng hanggang August 15 ang mga licensees at mga stakeholders para sumunod sa naturang kautusan. Maganda umaga! Central Mindanao at Farm Region nakararanas ngayon ng malalakas na busang ulan at hampas ng hangin. Detalye na balita mula kay Judy Bokutak. Kuyang Angel, Naranasan namin dito sa Cotabato City ang maghapong uh, pabugso-bugsong patak ng ulan na may kasamang ihip ng hangin bunsod ng uh, pananalasa ng Southwest Monsoon o Habagat na naging uh, ganap na Tropical Depression alas 8 kagabi. Sa advisory mula sa DOST Pag-asa Kanilang naitala alas 8 in punto kagabi ang pagpasok ng Tropical Depression Crising sa Philippine Area of Responsibility. Ramdam ng iba't ibang lugar dito sa Central Mindanao ang manakanakang buhos ng ulan na may kasamang malamyang hampas ng hangin. Nakamonitor kagabi ang PDRRMO ng Maguindanao del Norte at maging mga MDRMO ng mga bayan-bayan Mula sa UPI, DOS, Talitay, Kabuntalan, DBS, province naman nakahanda rin ng mga MDRRMO ng mga bayan ng Alamada, Magpet, Kidapawan, Arakan, Pigkawayan, Libungan, Tulunan, Banisilan, Makilala, Mlang, Pikit at uh, itong uh, Libungan na kung saan ay eh, may mga pag-uulan ding naranasan sa mga bayan mula sa Lanao del Sur province. Meron din sa Misamis sa uh, Oriental, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Misamis Occidental, Zamboanga City, Maguindanao del Sur, at Bukidnon. Mula sa Central Mindanao RH19, June Dimakutak Rich, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran John, maraming salamat at uh, para ho sa ating mga kababayan pong magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo, may dalawang formulation naman ng family alcohol na pwede nating pagbilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun ang mabangong Family Rapid Compound Improved Alcohol. Aba, yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family Raming Alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family Raming Alcohol, hindi lang pampamilya, pang Asik Cecil Banca Santos ng uh, Philippine League of Private and Government Midwives. Maganda umaga, Pilipinas! Amping uh, ah, Asik, nauwi naman sa tutuhanang pagresponde ang simulation o demo lamang sana para sa ilulunsad na bagong bersyon ng emergency hotline ng bansa ng 911 sa Panabo Davao del Norte. Ito'y matapos na tumawag sa 911 habang pinaghahandaan ng pulisya ang gagawin sa sanang simulation. Sa report ng tumawag, may kahinahinalang lalaki na nasa isang maliit na hotel. Ito pala'y uh, ah, sangkot sa isang insidente ng pamamaril sa Tagum City. Nahulihan din ito ng baril at shabu. Live itong napanood ni PNP Chief General Nicolas Torre III sa Campo Crame dahil nakarecord ang naturang operasyon sa body camera ng mga pulis na rumisponde. Inaasahang magagamit na sa kalagitan ng Agosto ang bagong 911 system para sa nanalong ah, technology sa bidding na nagkakahalaga ng 1.4 billion pesos. Resto nga ng mga pulis, na-recover pa ito, nakunan pa ito ng 45 ah, baril o caliber 45 na baril. baril. Detalye ng balita mula sa Action Radio Dabao. Jun Soter, may buntag. Payong buntag usab Kuyang Angel, patay ang 26 anyos na online sealer na si Sinin Gilyangarin matapos pagbabarilin sa loob ng kanyang apartment sa Purok 28-A Kawayanan, Barangay Madaom. Tagum City, Davao del Norte. Pasado las 2 na madaling araw, Hulyo 16, ay alit at selos ang tinitingnang motibo sa krimen. Kwento ng mga kapitbahay, narinig nilang nagtatalo ang biktima at isang lalaki na pilit pumasok sa kanyang apartment bago ang insidente. Ilang sandali pa, sinipa ng lalaki ang pinto at tatlong putok ng baril ang narinig dahilan ng agarang pagkamatay ng biktima. Sa inilunsad na hot pursuit operation ng mga pulis, agad na aresto ang suspek na si Judith Gloria, 49 anyos, residente ng Barangay Pukon, Tagum City, sa Purok Duque. Na-recover mula sa kanya ang isang kalibre 45 na baril na walang serial number at tatlong malaking pakiti sa hinihinalang shabu at tumitimbang ng 60 grams at nagkakahalaga ganang humigit kumulang 360,000. Kasalukuyan na sa kustudiya ng Panabo City Police Station ang sospek habang inihanda na ang kasong isasampa laban sa kanya. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat June Suter. Mga misis, sa may araw pa si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw tumoy pawis. Kumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter, pampalambot na kutis sa presyong abot kaya 1250 SRP. Kaya naman recommended po ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, i-challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. Maganda umaga, Philip. Papanagutin na ang mga social media platforms na hindi agad. Gaya na lamang ng mga post sa Facebook, TikTok ah, at X hinggil ah. sa karahasan, hate speech, racism at anti-democratic acts. Ah. Alinsunod ito sa desisyon ng Korte Suprema kung saan hindi agarang aaksyon ang mga social media platforms. Layo ng hakbang na palawakin ang pananagutan ng mga nasabing tech giants sa mga post online na nakasasama o kaya may epekto lalong-lalo na sa mga kabataan. At saka yung mga nagbe-benta ng mga product, eh, kinukonsinti ho ninyong maibenta online. Inalmahan naman ito ng ilang critics Ko dahil sa posibleng anilang maidulot na preempted censorship o labis na pag-alis ng content online nang hindi dumadaan sa malayang diskurso. Huwag ho kayong magala. Hindi pa ho ito nangyari sa Pilipinas. Yung pong aksyon na yan ng Korte Suprema ay Korte Suprema ho ng Brazil. <laughs> sa Brazil ho yan. Pero sabi ho ni Secretary uh, uh, Henry Aguda na nakausap ho natin kagabi, eh, sabi niya, yung mga social media platforms na hindi kaagad tumutugon sa mga reklamo ng ating mga kababayan. Eh, eh, eh dami ho, di ba? Yung mga deepfakes, di ba? Oh, alam na nila, deepfakes yan. Eh, kasi pala, ang uh, sistema ho pala sa Facebook, uh, kumikita sila dahil ho sa viewing. Wala silang pakialam sa kontento. It will take time bago matanggal yan. Oh. Uh, dahil sa mga viewing. Tapos, ito pa, uh, halimbawa, si eh, Jerry Baha at si eh, Anthony Taberna. Sila yung nagreklamo na ginagamit ang kanilang pangalan sa promotion ng mga product. Ha? Si Arnold Clavio ha? at saka iba pang mga uh, kasamahan natin sa media. Aba, nung magreklamo, sila pang uh, ano, sinuspend. <laughs> yung, pla- yung kanilang ano pa, yung kanilang page pang sinuspend. Baliktad eh. Di ba? Uh, kasi daw hindi na nagko-conform sa community uh, standard. Uh, so sana nga po, eh, sabi ho ni uh, Secretary Aguda, sasampulan nila uh, itong ano, itong Meta, uh, itong Facebook, ano ah. Uh, kapag uh, hindi sinwa, hindi gumawa ng mga karampatang hakbang upang maparusahan ang mga gumagawa ng kalokohan sa social media. Lalo lalo na yung lokohan. Ayan ha. Schedule natin makausap. Maraming uh, pinapaliwanag si ano eh. Tapos yung ano, yung uh, konektadong Pinoy, yung konektadong Pinoy bill na ngayon eh, pinag-uusapan niya sa ano. Sabi niya actually makatutulong ng malaki yan para sa ating mga kababayan. Ha? Ma- malaking benepisyo ng ating mga kababayan diyan po sa konektadong Pinoy na yan. Ah, uh, dahil magka, luluwag na ang laman. Kita ho ninyo, sabi ko nga ako, reklamo ko, sabi ko, eh bakit ako 5G? Ah, yawang, siyempre ha. Ah. Oh, siyempre, bago yung cellphone ko, libre <laughs> Di ba libre yan pagka nasa sub, ano ka, postpaid ka? Oh, libre. Sabi ko, ano, naka 5G na ako, bakit pupugak-pugak pa rin yung signal? Eh sabi niya kasi, halimbawa, ah, naka 5G ka, pag biglang nawala ng signal, lilipat yan sa 3G. O, eh, siyempre,